встановлені неподалік від будинку на Харківській, перевірили, всі приїжджі справді мали хворі очі, тому важко повірити, щоб людина, шукаючи підстави для побачення з Галиною, калічила собі зір. І все таки. Чому ж зацікавився нею досвідчений гестапівський лис Біркенбауер? Більше, крім пудрениці, вам нічого не потрібно? запитала Раїса. Ні, мені більше нічого не потрібно, відрізав гестапівець. Ви можете йти до свого бару. Всього найкращого, проспівала Раїса і зникла. Шпрингер мить постояв, оглядаючи кімнату. Для чогось відгорнув сіру солдатську ковдру на ліжку, побачив чисте простирадло, сердито чмихнув і пішов до їдальні, з якої лунав гучний голос генерала. А розмова в їдальні справді точилася гаряча. Коли шпрингер вийшов, Галина глянула на генерала і сказала, як це гарно прозвучало, правда? Життя посміхається. Це ж вона про нас сказала, як гарно. Саме в цю мить шпрингер нагадав про себе, стукнувши дверима Раїсиної кімнати. І Матінеллі аж задихнувся від ледве стримуваної люті. Тобі гарно? прохрипів він, то я зараз зроблю так, що тобі стане погано. Я тебе зараз знищу, навіть не пристрелю, а задавлю, як мишу. За що? За ковток вина, випитий з бароном. Це завжди починається з ковтка вина. Пробачте, генерале, мушу вам нагадати що я не ваша дружина, і ви не маєте ніякого права командувати мною. У мене є право переможця. Так, це право ви маєте. Можете мене заарештувати і розстріляти, будь ласка. Вигадайте, ніби я друкую і розповсюджую листівки, адже все одно це хтось робить. Буде пригарна нагода все звалити на мене та ще й відзначитися. Генералові стало важко дихати. Він знав це не тільки лють, а й кохання, справжнє глибоке кохання до Галини. Коли це почалося невідомо, мабуть, дуже давно, ще того дня, коли він, знявши бинти, вперше побачив мадонну. І тепер це виростало, ставало болючим, всеосяжним, штовхало на несподівані вчинки. Ну, мене вже заарештовано, знущалася вона. Надто багато честі, відповів генерал. Сторонній людині ця сцена, мабуть, могла б видатися дуже комічною, але Галині було не до сміху. Чому затримався шпрингер у раїсиній кімнаті? Дивно. Повернення гестапівця вона чекала як порятунку. Генерал ступив крок до неї схопив Галину за комірець плаття, стиснув і несподівано отямився. Ні, насильство щодо Мадонни буде злочином проти Бога. Це, напевне, демони вселилися в його душу і штовхнули на цей принизливий, негідний справжнього офіцера крок. Генерал вірив у Бога і в святого папу, і в демонів з якими, власне кажучи, у нього були дуже пристойні стосунки. І раптом розкаявшись, бажаючи все залагодити і не маючи сили подолати ревнощі, генерал сказав Значить, у мене немає права? Клянусь святою Мадонною, воно у мене буде. Я пропоную тобі стати моєю законною, освяченою Богом і папою дружиною. Ти моє останнє найбільше в житті кохання, і Мадонна покарає мене, коли я знехтую цим почуттям. Я одружуся з тобою, хоч би для того, щоб мати повне право тебе пристрелити, коли ти заведеш коханця. Пустіть мене, сказала Галина. Це досить дивний спосіб освідчуватися в коханні. Не пущу. Руки генерала ще сильніше стиснулися. Галині важко стало дихати. Кажи, ти згодна стати моєю дружиною? Саме в цю мить до їдальні зайшов шпрингер і розгублено закліпав очима, не знаючи, що робити. Кинутися рятувати Галину чи, навпаки, негайно зникнути, вдавши, ніби нічого не помітив. Але руки генерала опустилися самі собою. Ви приємно провели час на самоті у моєї тітки? Привітно, наче нічого тут і не сталося, запитала Галина. Так і приємно, і корисно. Намагаючись натякнути на щось, тільки йому самому відоме, відповів Шпрингер. І знову переконався, що натяк не справив ніякого враження. Жінка не стривожилася. Очевидно, можна перерити весь будинок, розібрати його на трісочки, стерти з лиця землі, нічого підозрілого не знайдеш.